Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ba, kantuz, kantu emankizun berri batiateak ireki eta gaur eh, diska berri baten bueltan izango gara hemen. Eh, Donostira urbildu gara, anarik eh, bere azken lana aurkeztu berri baitu. Eh, Bukowski aretoan nahi zuzen eta gurean dugu kaixo egun Kaixo egun hon. Ondo, guztua. Egiz izan egun hau da, ja celebratzen azteko egun bat eta celebratzeko egun bat, disko danak... Eh, dakebe kriston lana atzin eta eta egun hau bueno, bai, ederra da, bai, egiz esan taldekukin, e, eh, parte hartu den danokin hola jo bazkaltzea junko geha, osak oso guztua. Bai. E, esango gu aurreko lanetik e, bost urte gutxi gura bera pasa direla eta e, zugerran duzu beti behar duzula tarte bat aurreko lanetik atera alizateko eta urrengora e, begiratu alizateko. Bai, bai, ba, bueno, pixkaz, e, eh, saiatzen naiz, e, sormen lana den aldetik disko bakoitza idaztea, e, sortzea, kantatzea, e, komposatzea. Ba, bueno, beste buelta bat ematen e, abestiei, esateko erei, e, neure, buru, neure buruari, baita, azkenin, e, Bost disko pasatu dira, baina hogei urte pasatu dira e, disko horiekin, ez, ordu txarra litzak, eh? ez? Beti beti ez dakit mintzete beti gauza bea egiten otea. Ordun bai. Bai, beti beti sentitzen dut, ba, ba hori ez ban ez banuke denbora bat eh, utziko, ba pixkat beti zaude aurreko diskoan bezala, ez? Da eta eta beste beste leku bat o beste ikuspuntu bat beitze eh, bilatzeko, ba Ba, bai, denborak launtzen dit hortan, bai. Ba, iruditzen bat zaizu, diskako kantu zonbaitzu deskurritzen joango gara, eta ez da gindik zuk eh, lehen kantu gisa zein aukeratuko zenuken, behatzietatik. Ba, nik e, izan e, aukera hori inun, ez? E, abesti batea, lehenko abesti ateatzen dezunean e, diskoarekin, e, singela edo izango dana ateatzen dezunean, zeukit zeukitezu aukera hori ez, da guk kasu honetan aukeratu genuen orfidentalak abestia eta eta bueno, ba orfidentalak bueno, ba nahiko kantu existentziala izango nuke dela, bai lelengo esalditik eh, azken lelena eta azkenengo esaldia lotuz eta bueno, pixka da gure gure bueno, nere ingurua, munduan egoteko erari buruz eta bueno, pixka zure norbere aurrekari penalak eta norbere e, gatzetik eta beste dan aurretik, ez? Da pixkate olako bizitzaren bide horri buruzko kantu bat. Da, ba, bueno, bidean gaude, poez orionez. Eta, bueno, ba, pixkate horra aipatzen du, ba, zenbat gauzak idatzi dizu, diz, dizkizuten zure aurrekari penalak e, bizkarrean daramatzan animalia izu eta ederra zara, ba, pixkate bizitzaren gazi gozo hori, eta bueno, bai, horri buruzko kantua da. Ba, dugu. Ia horre bere bizkarrean idatzi eta dara matza Lastanez eta ramazkaz itzalen izena Gizon eta emakumena leku eta kaltetuen zerrenda zuketa zeu ere behin geukera ikitako ametxen eraizten urtuak desertzio desertuak larri alditako deie denak flashback. ash Gorri. occidentala kantua entzun dugu, esan duzu eh, diskontako aurreapen singela izan dela, eta aipatuko dugu ere hitzekin jolas berezi bat egin nahi izan duzula, ez bakarrik kantu honekin? Bai, zaki jola, jolas daneo bai, behintzat eh, esperimentatzen saiatu naiz ze eh, beste, bai, e, e, hizkuntzaren beste eremu batzutako hitzekin, ez, hor, ba, bai, zure penalak edo orfidentala, edo, igual beste, beste diskon baten sartu ez sartuz geho, ez dakit, aldaketa bat inezko euki berdu olako logika bat, ez? E, danak eta nahi gustatzen zait hitz denak eote alkarrekin lotuta eta hola. Eta orduan, e, bai, saiatu naiz beste eremu batzutako hitzak hola eiztatzen e, ibili naiz e, urte hauetan eta eta bueno, batzu bildutakoan saiatu naiz beintza eta beste batzutan hortik e, abiatzen da pues pixkan ere idazkera ba bueno, horra ematen edo Zuk idatzi baitituzu kantuko letra guztiak. Bai, kantu guztiak. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Eta hondiz eta e, e, daudenak baino gehiago idatzi ditu ze, e, gaina bada bi edo hiru abestia adibidez e, bi edo hiru letra izan dituztenak, beraz daudena baino gehiago idatzi ditut, baina bai horiek horiek azaltzen, bai. Vuelta asko eman baitizkiozu kantu bakoitzari bai, ni buelta asko maten dizkiet gauzei eta eta kantuei ere bai. Eta e, kasu hontan gaina e, diskoa grabatu deu e, ba, ba, egunak aukeratu ze egun aukeratuak, baino denbora luze baten luzean zehar esan Iguale grabazio azkenean 25 egun izan dira, baino gabonetan hasi hortibila betera beste bi egun, gero ahotsa, gero ez dakiz, eh? Ordune bueltak emateko hasi asko izan dut eta gehiegi ere, seguru asko. Eta nazkatu naiz ni eta nazkatu ditut ingurukoak asko. E, eh, Zego azkenean niretzat abestia baina eh, gai honi buruz eh hain itzela e, esan esanion jo eske nei piloa gostatzen zaite ba, lan bat eh, gauza bat eskatu zidan idazteko, eta zanion, bueno, ba, betu, ba, hause da, baina bialdu ingo itzutze, bestela hainbeste buelta, eta beak esan zidan, ez dakit nork esaten zuen, e, tekstuak ez diela bukatzen, abandonatu egiten diela, ez da, bo, egia da, ez da, nik beti abandonatu behar izatek jut, kantatzen nahi zenean, ja, grabatzen nahi nahizenean. Eta, eta kasu honetan, ba, klaro, grabatu indet, gehorti bilea betea berriz grabatzeko aukera izan dut, orduan, bai, bai, hor, Buelta asko, bai. bai. Gehiegi, bai, bai. Entzungo aldu hotzanak? Bai, hotzanak da... Bueno, pixkat eh, animalia eh, otzanak edo animalia etzanak pixkat itz joku bat itxeu, bueno, hori bueno, nik uste oso kantu intimoa dela eta hola geratu dela, eneko burtzako, eneko mobidikek eta biokabestu deu, beak, eh, bueno, be, bi estrofanik eta berak beste bi estrofa, eta eta gero oso kantu biluzia indeu kasu hontan e, akustikakin eta hola e, gero dago agerrin zuntzan e, e, biola zoragarri bat eta nik uste oso abesti bai sakona eta intimoa geratu dela. Bai. geratu gabe ibil naiteke Mila kilometro zeru Baso erreka zelaita Belazeak zeharkatu Gauaren luzea ibili eta egun eskutatu hankako doltzera nio neure muga marraztu baina beste behin ere aldatu du munduaren azalera zure azalaren gatik nire arramazka zakarra zure lastan baren eta neurea ez den itzal bati beti desagertuz Isilera Ba hemen eh, ari gara gaurkoan anarirekin sulasean eh, orain dela gutxi. Plazaratu baitu bere azken lana, zure aurrekari penalak, anari esango zenuke barnera begira egin duzun lan bat izan dela honakoa, baina beti ere eh, gure gizarteari begira ere? Bueno, kantun batek izan dezake adibidez e, zea hori, eh, adibidez orfidentalak batek izan dezake adibidez ikuspuntu hori, beste diskotan adibidez gu batek izan duen bezala edo baino bestela orokorrean esango nuke bai, beti beti abiatzen naiz eh, neure neure barrutik eta eta nere ingurutik, bai. Nik uste hori ez dala aldatu. E, agian e, itz, e, bai e, izena, diskoaren izenak, geho zenbait, eh, saldik eh, agian iguala ditzera ematen dute iguala. Eh, beste tipo bate, beste mota bateko kantuak edo daudela edo sozialagoak edo ta ez da ez da hola hitzak edo terminoak bai baina nik uste gaiak e, bi singeletan nik uste edo bi abestitan ikusi da gaiak bai nahiko intimoak eta nahiko barrura begirakoak dela Nola izaten da justuki sormen prozesu hori zure kasuan e, letrak idatzi eta horri musika bilatzen hasten zara? Ez, ni, ni beti e, egunero hain naiz, e, egunero jotzen dut bizkat gitarra eta egunero nabil bila orduan e, ba, pentsatu hainbeste diskotik diskora, hainbeste urteren e, e tarte hortan ba, azkenean pff, esageratu gabe, igual eun, eun abesti edo idea bentsat, bueno. Eta gero hoiek, ba, pixkate, eh, hoien aukeraketa bat ikendet, gero lokalea emate eta aukeraketa hori, eta orduan hori alde batetik doinuekin, eta taldeakin ikuste deu, ze, azkenean, ez da dudarik nire ja kantu tipo bat, ja dominatzen duzu, duzu pixka bat, ez? E, pixket kantu niri gehien gustatzen zaidan kantua da, kanto luzea, desarroioako aukera ematen duna, intentsidadekin jokatzeko e, e, aukera ematen duna, baina gero e, momentu baten hiru hiru beste abeste dituzunean behar dezu beste era bateko abestiak ez? Da ordune momentu hortan hastea ba ber beste zerbaiten bila hola. Eta gero ba nahiko prozesu e, paraleloa da eh nahiko paraleloa da prozesua eh, hitzen eh, hitzak eh, idatziz joaten naiz <clears throat> eta orduan ja azkenan juntatzen naiz ba hainbeste kantu eh, doinu ditut eta hainbeste dut idatzia eta gero saiatzen naiz abesti bakoitzaren ba, giroaren arabera hitz bat edo beste hitz bat sartzen no? bai denbora asko pasatzen dut abestiakin, urteak igual abesti bakarrarekin Entzungo aldugu ondoko kantua zure aukeran utzeko nuke ametxen eraisten urtua. Ametxeen eraisten urtua da, adibidez, eraisten urtua da olako, adibidez, hortik e, eh, e, eh, xamolde hortatik e, e, abiatutako kanta bada. Eta hori egia dizor, e, gaztelera zirakurri nun, e, el paizeko e, egunkariko iragarki baten, enpresa empresa de derribos y demoliciones controladas hola nola eraisten dituzten edifizioak eta hola, ez, e, akotatuta eta albokalterik eh, bate egin gabe, ez, hola. Eta oso sugerentea e, iruditu zitzaidan. Eta orduan, esan, nola, esan, nola esango nuke hau euskeraz. Eta ze, euskeraz egia da, e, zenbait termino bai ba, or, ba, arkitekturakoak edo, edo horrelako ez, ez gaude ohituta e, ez oso hola, ba, e, zak, bai garratzak eta bai zakarra bezala egiten da eta eta gero igual ez da ez ez da ez daude ez da sartuta e, ba, baita aurrekari penalekin pasa laike ez dakit ez eta eta ordune hor saiatu nitzen nola esango nuke hau euskeraz eta eta gero esan da ze esango zerren ez eta esan ondo ba, ametxen ametxen eraizten ertua, ez? Azkenean, e, bueno, eta pixket, pixkat adibidez hor horri tiraka indako abesti bada. E, a, e, eh, samolde hori, eo, eo bueno, itz, itz hori, eta gero itz horri beste bat jarri, eta gero hortik tira eta abesti hain, hola abesti bada. Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buru buruari bizira hundio zunez. Bengo zera baki duzu zauden lekuan angel ametxen eraiste neurtuari ekitea Zukorren beste denboran eta Horren bestekoa fanez Gordeak ez duela zukuste Adina balia jon hartzea zu beti bizi zara behin egoera baten aukerako azirudien eten gabeko nora ez baten etzenu baino beste inora ere Zalantzarekin eten gabeko Persekuzio bat zen Ies egiten diozun jarraitzen baten jabe Etzara beste kuste dutena Agian zeu duzuna ere gure saioarekin eh, segituko dugu zure aurrekari penalak izeneko diskoaren bueltan ari gara gaur solasean anarirekin eh, ez dugu esan, baina e, eh, diskazala nahiko deigarria da emakume bat agertzen da eta zuk prentza aurrekoan benentik esan duzu emakum, agertzen den emakume atzarela zu baina zu ikusten zarela emakume hortan baina ni bana izela, ni ere bana izela emakume hori ez zergatik Bueno, ba, pixka eta zieratik e, eh, e, eh, azal, bueno, marrazki zoragarria Arrate Rodriguez egin du. Eta hasieratik ikusi nun, eta pilo bat identifikatu nintzen, edo identifikatu nun diskoa eh, emakume horren e, be, begira da horrekin, o, emakume horrek daukan temple horrekin, ez? Neretzat indarra dauka, baino serenidade bat dauka baita. Eta, baino, nola, ba, bueno, ez dakite... Ileagatik ez dakit zergatik eh, jendean galdera izan da zira, baina zuzea, oso arra oso eta ez hori, ez naiz ni, ez Eta orduan ez da, ez naiz ni, hori bera ez da ni, eh, marrazki hori, baina ni ba naiz, eh, ni ere ba naiz ni, eta beste emakume asko pentsatzen dute, eh. bueno, bai, hori hori da indeten jokua, oso ederra da benetan, eh, diskoa ojetu bezala, benetan ederra, ederra geratu dela esango nuke. Oso lan ederra indute arrate eta Carlosek zabanakin. Eta e, diskara itzulita, e, esan duz ere bai, giro ezberdin bat e, gaientzen dela aurreko lanei konparatuz e, lanuntan ere. Soinuari dagokionez diezu. Bai, taldeki de borjak kaipatu duen bezala disko lasaiagoa da igual, e, tempos. Intentsitate ze bai, ez da gitarra asko daude, baina ez da ez dago ez da in rockeroa igual. Eta bai, nik uste, bueno, abesti tipoak edo eskatezun e, beste giro bat eta saiatu geha giro hori ematen da bai, nik uste bada hola e, eh, orain dike, eh, ez dakit, tarterik baleo nik uste are, are ahotsaren gainean gehiago eraikitako disko badala. Ahotsa eta melodiaren gainean eta taldekideak aipatu dituzula, esango dugu zurekin batera lan untan, e, eh, Mikel Txopeitia, Borja Iglesias, Mariano Hurtado eta Drake ere izan direla beste baten artean, e, batzuk astapenetik izan direnak eh, zure ondoan. Bai, bueno, astapenetik Mikel da, oh, Mikel da drake, esango nuke, baina bueno, borjak ja, ja zebratik dago oh, beraz urte batzuk eh, dara matza. Eta gero Mariano sartu zen eh, pianoak eta teklatua jotzea irla izanen e, biran, baina bueno, aspalditik gure inguruan dagon eh, musikari bada, ze inoren eronim, nire taldekidek beste talde bat e, e, daukate inoren eroni talde bat, eta bertako ba, baxu ba, ba, jotzailea, beraz ez da arrotza ez da guretzat. Da bai, hori da Konplizitatea handia behar da, eh, lan baten e, eh, burratzeko taldekideekin. Bai, bai, nik uste dut, eta... E, Segur asko ez ezagunekin ere inalko da disko bat, eh? baina, eta, bueno, konplizitatea sortu bizitza honetan, askotan sortzen da ezagutzez duzun jendearekin ere, baina... Baina kasu hontan ez bai, bai, sekulako konplizitatea deu, eta elkar asko maite deu, eta asko respetatze deu eta eta eta azkenean ba, beti daude preste eh, emateko daukatena baino beti daude prest onartzeko baita nik buruan zer daukadan da batzutan ez da erraza hori hori definitzen eretzat hitzez eta ordun bila ibiltzen gara eta bila askotan izatea aurkitzen zu ta beste batzutan ez ordun e, gehien bat e, elkarrekin lanerako hortako bai, behar da, bai, bai, eta, eta zorionez, bai, badaukat, muti lauekin. egin. Ba, entzungo, azken aurreko kantua, iruditzen bazaizu, e, ez dakit? Bueno, ba, oreinak, oreinak entzungo deu, abestia hau, bueno, e, desberdina da, e, oso ambiente, e, e, bueno, goxoa zango nuke daukalan, oso ora, musikoki oso pianotan, e, biolinean, e, e ba, eldutako ambiente bat dauka, oso ambiente goxoa melodikoki oso ederra entzuteko. Eta gero, bueno, kantaeran saiatu naiz hor bat biharren partean, e, igual abesti bat baino gehiagotan saiatu naiz nire burua pixkate estutzen e, abesterakoan, bestera batea abesten, agian igual zuzenetik e, gertuagoko registro batzutan daula. Eta, eta oso guztua geratu naiz abesti honekin, bai hitzekin, bai... Ba azkenean, ba saiatzen naiz, eh, bai, soinuak adierazten duena hitzeekin e, lotzen, ez? Eta eta abesti honek nere ustez badauka. Soinuak soinuak e, ikus dizu edo soinuek laguntzen dizute ikusten e, orein hoiek e, bai, nik ustez baietz. Da bai, oso polita da kantua. izango zarenaren artean begira duzun testigu bakarra zeu zara isilean galdu dituzun gerrak guzi oiek danak eta hartzen ez direla desagertzen diren espezioien antzera itzaltzen ari zera berak zu batetik bestera txeko ardien artean. Eta zu zeudelu, grua behin nola rapatu Bala, ze, ibilbide eder bat egiten ari gara zurekin anari, eta mm, orain e, bururatzen ari garen honetan, agian, e, eh, astapenera ere joko genuke, hau da, diskazalean agertzen den eh, titulura, e, diska ontako tituluak ere badulako esan nahi berezirik, ez? Zure aurrekari penalak deitzen da diska, konta eguzu zergatik. Bueno, ba, zure hau, ba, pixkat nik, e, ba, ipatutako e, beste idazkera baten e, saiakera hortan e, ba, ba, saiatu naiz hori aurrera ematen eta hori ba pizkat hasieratik argi uzten, ez? Da nik uste ba, tituloan ere ba, ba, ba, saiatu naiz joku horien da beste titulo batzuk hondie, baina horrek e, bueno, e, ba, ba zuen indarran ere ustez da pizkatzen alde batetik e, e, bueno, e, olako balore polisemiko bat, eo, eo baluket, e, e, balekoaken ere nire etxat, ba, nire kasuan, ba, dibidez nire abestien, ba, asko pena, pena abesti bezala e, definitzen dituzte, beste batzuk indarra ematen dutela esaten dute hori ere esan beharra dukat. Eta, ze hori guztua entzuten dut, ze saiatzen naiz beti e, indarra ere sartzen. E, eta orduan, e, bueno, pixka nire buruari eolako autoironi bat bezala dago, eta gero, bueno, ba, pixket gu bezalako herri ba, hiperjudizializatu baten, ba, nik uste, bueno, ematen dula, ez, e, aukera jendeak harrapatzeko pixkate e, balore polisemiko hori eola. Haukatzeko ba, iruditzen bazaizu zuzeneko ibegira jarriko gara, e, kontzertu bira hemendi gutxera abiatuko baituzu, aipatuko dugu Euskal Herriko bazter ezberdinetan izango zarela, eta horietako itzordu bat baionan izango duzu e, eh, kainastapenean. Bai, bai, saiatu gera e, gure medio guziekin eta indar guztiekin, e, e, ba, ba, baionan ere, oza, iparraldean ere, e, momentu berean aurkezten iparraldean, aparroan, e, gipuzkoan, bizkaian, ba, lurralditasuna e, ba, garrantzia ematen horri, eta hori lortzen, daleku guztiei ematen bere presentzia. Eta e, ba, aukera bezberdinak e, e, e, aztertu genitun, eta azkenean, e, batea zitzaigun ba, segulako aukera ederra eta da ba, EHZ aurkezpeneko E, ba, bueno, olako labur metrai batzuk e, botako dituzte, pasatuko dituzte at, e, atalanten, bai honan. Eta gero horren ondoren e, joko dugu eta zuek esaten duzuen bezala, eparraldean esaten duten bezala, ez, biharriz lau ba, alde batetik ez eta bezalako gauza eder baten parte hartzea eta bestalde ba, ba, gure diskoan han ere aurkeztea, ba, benetan bai, oso guztuan nago e, ba, kasualidade kosmiko horrekin. Bai. Zerekin itxiko genuke gaurko solasaldia? Bueno, diskoa izten danez eh, armagabetzeakin, eh, armagabetzeakin eh, itxiko nuke, hau ere, Bueno, beste erabateko abesti bat dalako, baita. E, abesti hau be, era beste e, bestela egindako abesti bat zan eta diskoan e, dekonstrukzio bat ingenun e, abestiarena eta eta gero berriro hasi ginen utzetikola eta eta bueno, nik uste nahiko berezia dela eh ba e, zea strukturaldetik ere eta eta hitzekin e, bueno, badauka estrofa bat, ba, ba bueno, e, nere burua sentitu, bueno, hortxe or, sentitu nu nere burua limitean e, noiz, arte e, tira, ez, gure kontzeptu ba, politiko eta inbeste erabiltzen ditugun zea hoiei, eta pixketa horrek esplikatzen du tituloa, ez, aipatzen du nire aurrekari penalak batzuk egiak ez danak eta geho esaten du den naiz nola nire penaren irula ordenak aspaldi beten itun entregatu nitzun armak eta zuloak nun naizkan e, aitortu edo, ez? Da ordun da ba, armagabetze e, ba, bueno, personalari buruzkoa eta nik uste ondo borobiltzen dula besti horrek ba, intentzioa edo bai da hoxe Ba, mil eskerra nari. Mil esker. bat izan da. Bai, berdi. nire aurrekari penalak batzuk egiak ez danak badakizu eta nola nire penalak Ba gure kantuz kantu emankizuna hortan bururatzen dugu gaur janarirekin izandako solasaldia entzuna izan duzue Bukovskin berekin mintzatzeko aukera izan bai genuen diskaren aurkezpenean eta gure gaurko emankizunaren bururatzeko proposatzen dizuet sei urte taldearen azken lanaren eh, kantu bat entzutea izan ere ondoko kantuz kantu emankizunean ondoko larun batean beraz ba, segurte, taldeko jokin elortza izango baitugu gonbidatu. Ba, gure aletik besterik ezen zule, nahi Aioa. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.